بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن حصني إذا عطفت بي موجة الفتن حصني إذا عطفت بي موجة الفتن والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فليهدموا بيتي بيتي من الطين Zapišimo, braćo, فليهدموا بيتي definiciju بيتي من novotarije. الطين Definicija ima više, ali ova vam je najlakša i bit će vam najpraktičnija da je primjenite i sa njom se služite. Po ovoj definiciji novotarija je svako dijelo zarez riječ ili gest postupak znači na određenom mjestu ili u određenom vremenu bez dokaza za to u hadisu i sunnetu bez dokaza za to u hadisu i sunnetu novotarija je svaka riječ dijelo ili postupak na određenom mjestu ili određeno vrijeme bez dokaza u, hadi, u, u Kur'anu i sunnetu. I sada mi je lahko vidjeti šta je novotarija, šta nije. Evo ja ću vam sad postaviti jedno pitanje. Učenje fatihe je mrtvo. Je li to određene riječi i djelo? Jeste. Riječi od bismillah, alhamdulillah, vel dalim. Jeste to Riječi. Ja se moramo nadati dijelo, dijelo jezika. Jel na određenom mjestu ili određenom povodu ili određenom vrijeme? Jeste. Na kaburu ili pri džednazi ili pri, pri zijaretu ili... Znači određeno mjesto, određeno vrijeme. E je li to propisao Kur'an ili sunnet? Znači ono što nam je poslao Allah po poslaniku ne ima. Dobro, ne ima. Ali jesmo li griješni ako uradimo što nema? Osnov je kod ibadeta da se ne čine dok nam se ne narede. To je spomenuti opis ibadeta ili određivanje ibadeta da su telukifije. Opis ibadeta da su telukifije. Tome mislim da imamo svatanje gdje piše ibadeta su telukifije. su ibadeta su telukifije. Opisani su ibadeta su telukifije. Šta to znači? To je ovo, da je osnov da i ne radimo dok ne vidimo. Znači, nema ibadeta iz moje glave, ili iz glave ovog ili onog, ili od riječi nekog čarobnjaka, ili upute nekih knjiga koje nemamo dokaza da su od Allaha, da su od Allaha, od njegove vjere. Znači, ne činimo ibadet dok ne vidimo je li propisan. Oni su te ukrifije. Što znači te ukrifije? Ima dva značenja. Prvi je da stanemo pričinjenju dok se ne umirimo. Znači, od vakafe, stati pričinjenju dok ne vidimo da su naređe. To je prvo. Da mi, znači, stanemo. A drugo je da oni stoje na propisu. Pa imali propisa, radimo. Ne imali propisa, ne radimo. Da oni staje, da su oni polukljiv. Da su oni stali na propis. Da oni počivaju na propisu. Pa imali propisa, činimo. Nema li propisa? Ne uvodimo. To je znači značenje ove riječi tevu kajfije. Da oni počivaju na propisu. Što znači da je ibadet uvijek svezan uz što? Uz dokaz. Kao da ibadete vadimo iz stranica Kur'ana. Tamo su svezani. Nisu su negdje tamo u magazinima. I tamo u bibliotekama. One, one, one, svakakve literature. Nema tamo. Oni su svezani uz što? uz mushaf i sunnet tamo je uz dokaze to je znači značenje da su ibareti taukifije ne ide od mene ni od tebe nego je on uz dokaz vi ćete braćo ja sam htio da ovo objasnim u osnovi je trebalo govoriti o 16. mi 18. poglavlju u Rijadu Salihinima 36. i 38. Vi to isčitajte i ajete i hadise koji obavezuju na praktikovanje sunneta i koji zabranjuju i osuđuju bidat novotarije. Znači, ako se pitamo da li možemo činiti ono čemu nema dokaza, odgovor je ne, Zašto? Zato što su ibadeti te u kajfije. I to je, braćo, pravilo kod svih učenjaka. Svi učenjaka, ovo je pravilo u suri fikha, da se u jedan ibadet ne upuštamo bez dokaza. Osnova je da nismo dužni. Evo kaže čovjek, dužni smo postiti maj. Šta je sad osnova, da jesmo ili nismo? Osnova je da nismo. Zašto? Zato što su ibadeti Teklif, mukellef, obaveza. E ovo je osnova radi ismo. A kad dođe od Allaha dokaz, obavezi smo čime? Naredbom. Naredbom. Pa tako neko može postiti Ramazan zbog običaja, drugi zbog naredbe. Jedan može ostaviti alkohol zbog toga što mu umanjuje ugled, uzima novac, ruši zdravlje, a, ne znam, vodi belaj u kući, a drugi zbog toga što je od Allaha naredba haram. I on staje na haram. Staje, ne ima u haram. Dok ovaj Allah u rob, i ovaj čini tada ibadet, dok ovaj ne čini ništa. Ovaj čini za sebe korist. To je on svrstio na dunjavuk. Kad kažemo znači da su ibadeti tevkifije, onda nećemo kazati dužni smo klanjati taj i taj namaz, a nema za njega dokaza u Kur'anu i sunu. Samo kad ima onda po emru, po naredbi, biva vađib. To je znači prvi dokaz i on je pravilo kaida u suri fikha. A drugi dokazi su ajeti i hadisi koji zabranjuju da se razilazimo sa šerijatom, sa razilazimo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i hadisi koji zabranjuju novotarije, i ajeti koji govore kada je Benu Israil zalutao, onda kad se rastao sa svojim poslanicima, onda kada je počeo da izriče Allahove riječi, usaglašavajući i počinjavajući svojim strastima. To će ljudi na sudnjem danu naići na veliko razočarenje i vidjet će kako su ostali gladni i siromašni, a na Dunjaluku su tako odgojeni i tako naučeni i tako je oko njih da ne primjećuju, naprotiv misle da lijepo rade, a takva je osobina svih koji čine novotarije, Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suri kahfa, od bilahi šeitan rađim, kul hellu nebiukum bil ahsarina a'mala, allazina dalla sa'ihum fil hajati dunja, wa hum jahsebuna annahum juhsinuna sun'a. Hoćete da vas obavijestimo o onima čija su djela najstradalnija na Dunjaluku, to su oni koji rade loše na Dunjaluku, a misle da najljepše čine ti ljudi imaju takozvani te'wil, tumačenje. To i spričava da ne budu kjafiri. Imaju krivo znanje, krivu fetvu. I zbog toga nisu kjafiri. Jer naze uporište u vjeri krivo predstavljeno je. Pa su naučeni kogod kaže la la ila, vidi šta ćemo biti. Ma halas, ja kažem po pet puta. Ne. Ja kažem po se svakog zana, ja kažem na svakom kijamu. Tako da on je jako obmanjen. On misli da čini dobro. Da čini dobro. Ja ću ovdje ispričati jedan događaj. Došao nam je neki dan ovdje navratio jedan brat koji je bio ranije eto, nosio velik samar džihada na tome mjestu bio. I sad govorimo kako, kako se eh, izdalo sve to. I on začudo govori najviše o tome kako su iz, iz nevjeve pronevjerena sredstva džihada sredstva džihada, zaista. Ljudi koji su davali za džihad, davali su zbog one zaklate kćeri, devojčice, i zbog džihada, zbog trećeg nisu. Niko nije davao tebi da vozaš džipa, ni tebi da kupuješ kuću, ni tebi da, da, da, da sjediš na fotelji, ni, ni, ni. Niko zbog toga nije davao, sigurno. Nego je davao ili zbog stradanja onih nejači, toga zaboravili, hoće da se sačuva, jel, da se kako tako zaštiti, taj goloruki narod mogne brani, to je jedno i drugo zbog džihada, da džihad tamo bude. E, nažalost, većina tih sredstava nije stigla ni u jedno, ni u drugo. Što znači da je pronevjera sredstava, braćo drag. Da li sredstva koja je poslao čovjek iz Kuvajta, sada je poslao čovjek iz Kuvajta, ili čovjek iz Saudije ili iz Jemena, da li su ona veći je emanet od vjere koje je Allah poslao iz sedmog neba i povjerio je u ruke ili džihad u tim istim ljudima, Vidite kolika je nesvijest u pitanju vjere. Da ti čovjek da dinar i povjeriti ga, ti ga osjećaš emanetom, jel Pa gdje će se to vjeriti sa Kur'anom? Jer ti, ako ne daš dinar, možda će čovjek ostati glada, neće pojesti ni pet boba groža, Jel tako? Jel strado? Ali ako ne predstavljaš Kur'an, onda u džahennem, jel strado? Subhanallah. Ako se ne izbori za la ilaha illallah, izborit će se kufur za sebe, pa će generacije i generacije, vjekovi i vjekovi, ostati bez vjere. Gutat će kufr, ugonit će im se kufur. bit će na njega primoravani. Ne kažem primoravani, doće i udarat će ga. Na govornu kolostima pritisnut, natjeran, primoran na kufr. Jer njegov iman slab, on ne zna, a nema gdje naučiti. Znači, emanet vjere je braćo kunenom sa Allahom je veći od svih sredstava koje vam neko može dati po vjeri. A odgovornost za sredstva nije mala i nije se sa njom igrati. Ali je vjera još opasnija. Tako da, ti ljudi su oni koji su proneverili to. Još gore, ne daju se nikom drugom baviti širenjem vjere. Ha? Maksimalni raspolagači vjerom. Euzu billah. Pa šta hoćemo poslije toga? To nas posjeća na papu kada je on branio da u svijetu iko ovaj, bude kršćan osim kako on hoće. Allah mu se. A mi znamo da vlast pripada samo Allahu te baraka ta'ala i da je dokaz samo ono, ona vjera koju je donio Resul sallallahu alaihi sallam. Svako drugo mišljenje mora biti tačno i krivo. Tačno je onda kada ima za sebe dokaz, jer mišljenje samo kao mišljenje nije dokaz. Ničije mišljenje nije dokaz. Nego je samo privatljivo i, i snažno ako ima uz sebe dokaz. A dokaz je Kur'an i sunnet. Kad smo kazali Kur'an nije kako ga god ko shvati, nego ono što on znači. Ono što on znači. Pa ako imamo u sunnetu objašnjeno halas, ako imamo objašnjeno kod ashaba, to je to. Jer je poslanik Ali Sadu Selam umro i odgojio ljude na vjeri. I tu su ljudi bili u čemu? U vjeri. E ako su oni bili u vjeri, zašto sada se mi opterećujemo? Kad neko postavi neko pitanje, nema ga kod ashaba. Moramo ga odmah upitati, je li tebi dovoljno, jer mi ulazimo u vjeru radi ahireta, je li tebi dovoljno da budeš na vjeri ashaba da uđeš u ahiret? Da uđeš u džennet? Jeste. Pa eto, oni su u to sve vjerovali, nije im trebalo da tumače. Nije im trebalo da znaju pojedinosti. Vjerovali su da je Allah sve moćan, nisu sada pitali i cijepodlačili šta je to, šta je to ovaj, Allahova uzvišnost, šta je njegova moć, je li vaka, je li vaka, je li. Njima su dolazili ti ajati i oni su ih shvatili, ušli u žene, ti bili najbolja generacija. A ti odjedno nemaš biti vjernik, ali oni nego trebate filozofije. To je dokaz koliko su nam srca bolesna, drogirana i treba im droga. Nauč, naučena da žive filozofijom i treba im stalno osjećaju glada koje ne imaju. Molim Allah tabarak wa ta'ala da nam iščisti srca i da nam bude dovoljna njegova uputa da nas sačuva zabluda. Allah fikum, subhanak Allah Naslov opasnost novotarije. Opasnost novotarije. ما دخلت بدعة في الدين إلا nikada se nije pojavila novatarija u vjeri, a da nije potisnula sunnet ispred sebe. Novotaru se dijelo ne prima. Novotaru se ne prima dijelo. Novotarija proizvodi novu novotariju sve što smo rekli ovo, sve što smo ovo rekli, da nema novotarija, da nije posla sunet, pogledajte u čitavom životu, u čitavoj vjeri, gdje se god pojavio bidat, nema sunneta. Gdje god nesto sunnet, ljudi su nešto uveli, pa oko svega je Allah Želešan odredio propise. Gdje su god ti propisi za, potisnuti, došli su novi propisi koje su ljudi među sobom poprimili pogledamo one koji su otišli u jednu zavodu, nisu nikad stali na njoj. Pa pogledajte recimo Sofije, koliko su izmislili tarikata. Šije, koliko ima sekti. Haridžije, koliko ima sekti. Ove koji sude po, po drugom zakonu ima Allaha, koliko ima pravaca. Ovi koji su osnovali sistem ima Allahova, je to jedan sistem, socijalizam, ili ima svakog mileta i kraljevstva i ovoga, i svega ima. I stalno izmišljaju nove belaje dok Allahova vera ostaje jedna nepromjenjiva. Novotarija na početku biva nešto malo bezazleno, ali vrlo brzo poprima šire oblike. Što rekne šeh Bajro svojom progresijom. تعريف البدعة شرعا Poprimi šire oblike. Zađe u svu poru, sve na osnovi novotarije. تعريف البدعة شرعا Rodno vidite u odjevanju novotariju, ukopavanje ljudi u novotariju, uklanjanju, sjećanju na mrtve, svemu, svemu novotarija. Napišite šariatska definicija novotarije. Šariatska definicija novotarije. To je robovanja Allahu u zagradi približavanja Allahu ja ja jes jes što ljudi raje kad kažu suhan al bakida to rade ovaj libareta koji se približavaju Allahu <laughs> Pište to je robovanje Allahu u zagradi činjenje svega čime se hoćemo Allahu približiti nije iz, iz, proizvodnja bi urena Zašto? Zato što ne radimo to kao ibadet. Međutim, kad subhanamo, ibadet. A nije tako propisano. Zapišite, znači, to je robovanje u zagradi, činjenje onoga čime se hoćemo približiti Allahu, što Allah nije propisao niti je na tome sunnet poslanika, alaihi salatu wasalam, ani praksa njegovih hulafa i rašidina u zagradi ispravnih nasljednika. Sjetimo se primjera trojice u doba poslanika koji su htjeli od sebe da se približe Allahu Đalešanu, pa su tražili dvije tečke, jedan od njih da se ne ženi, drugi da ne spava, treći da ne jede, jel? To je jako poznat hadis. Ovdje samo jel sjetiti se tog hadisa. Vi hadis vjerovatno znate, ako ne znate, prisjetit ćemo se došla su trojica ashaba da pitaju kakav je bio ibadet poslanika. Pa im je rekla, žena poslanika, naša majka, jedna od njih, tako i tako i tako. E, kažu, njegovo mjesto kod Allaha je veliko, gdje ćemo se mi vjeriti sati, nego kaže jedan od njih, ja ću prostit, neću nikada mrsiti. Svaki dan ću postit. Kaže drugi, ja ću po svu noć klanjati, neću spavati ništa od noći. I treći kaže, ja ću približavajući se Allahu, jer odreći se, žena neće se ženiti nikako opravdao poslanika, pa je kazao ja sam najbogobojazniji od vas, a postim i jedem, klanjam i spavam i ženim se ženama, ko od mog sunneta odstupa nije od mene, sallallahu alaihi wa sallam. I radili braće. Šta su činili oni? Ibadete, jesu li? Htjeli sa ibadetom da se približava, da zadovolja Allah, da Allah sa njima bude zadovoljen. Htjeli pa bade da se Allah žele šanu približi. Pa može li se čovjek približiti Allah onim što Allah nije propisao? Jel vam Allah poznao da zriga da kaže, e ovo mi činite, ovo vam zapovjeda. Jeli? Jeste. Pa I mi voliti poslanika više od Ebu Bekra, Omera, Hulefaj Rašidina i bliski ashaba i ashaba uopšte. Umro poslanik Ali Isatu sam. Šta su radili ashabi? Slijedili kako su izražavali ljubav prema njemu. Ne urode i, i halke. Amelu Arbi'in. Jesu, jesu pravili četiriestinu. Amelu... Sedmicu. Sedminu jesu pravili. Ej, moja braća. Pa umro Abu Bekri Omer, šta su radili ashabi prema njima? Drugovi njihovi sa njima? Jesu li radili 40. godišnicu? Melud, Hatme? Ha? Elam, elam pravila. Jel su li radili, radili poslanik, jel su radili ashabi, jesu radili? Jesu radili? Jesu bili na pravom putu? Jesu umrli na pravom putu? Nije li nama dovoljno biti na toj istini? braće, da su oni radili što mi radimo, vjera bi stradala za godinu posle poslanika. Šta vidite da su oni uhvatili? One od hiljadu onaj testi i sjeli u džami. Tek, tek, tek. bi poprali mušnici u Medinu. Allah i ne bi nikad došao islam ni do Turske, ni do Egipta, ni do Bosne, ni do Čega. Slažete se, ne slažete? Šta ga je donijelo dalje? Akida, šerijat, džihad, bratstvo, rad, žrtva, borba za ahiret. To ga je donijelo da su oni, maša Allah, vi u Medini, maša Allah, Kaaba nam blizu, Allahu Akbar, jalla zikr, jalla Kur'an, jalla takmičenja u Kur'anu, jalla diploma, hej, vallaha vi poklali vaš ko. Nisu tako shvatili vjeru, nego su shvatili vjeru, kada je pozivao poslanik, u što je pozivao? Jer odmah žrtva bila. Odma babo hoće da, da te vrati. On ne da, stani babo. Kad budeš hajeri, išemo zajedno hajrom. Ne još samom, ja idem samom, kako? Kako? tvojim društvom ne znaš ništa na šeru. Ali ja sad idem hajrom hajr. Odmah su naučili da je to. Pa kada je umro poslanik, znao da mora nastaviti žrtva. Mora se nastaviti žrtva. I nastavili su sa žrtvom. Neko hoće da dokaže ljubav prema poslaniku i ko hoće da proslavlja, proslavlja i slavi i oživljava ono na čemu je bio poslanik, neka oživljava njegov sunnet. Pačo, Allah Žešanu mu kaže, reci, ako volite Allaha, mene slijedite. Reci. To je da rekne Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ako volite Allaha, mene slijedite. Koga mene? Poslanika. Poslanika. Mi ne slijedimo Allaha. Razumijete li? Jer slijedite znači vidjeti uzor i oponašati. A mi Allah Žešanu, ha? Ne vidimo u svim tim djelom vođenju je poslanik, a u robovanju je ko? Allah tabara kao ta. O tome je knjige podrobno, čitajte knjige od, od Džezija, od, od, od Ibn i od drugih učenjaka, vidite kako tamo govore, da je tevhid Allahu u ibadetu i tevhid poslaniku u... Pa kako pobiti tu njihovu tvrdnju? To ćemo ako Bog da objasniti sutra. Ima ljudi koji su jako odboljali i razumom sve što skrajaju, svidi im se bilo šta i žele da ljudi slijede njihove proizvode iz mozga. Hadis da se pravu lehaden inša Allah. Ovaj hadis pročitajte za sutra da vam bude jasno, a mi ćemo da objasniti njegov sadržaj i postaviti ga na njegovo mjesto i odbiti ova, ova, ova zloupotreba hadisa. Inshallah. Se sada ti kaže nekog učini novotariju i slušaj ti ja imam dokaz hadis je sahih kod muslima kaže poslanik sa srlem ko u islamu vede lijep sunnet, lijep običaj nagradu ima i nagradu svih a to je Kur'an, subhanallah, ljudi će učiti na zelo sa meni Thank you. Sadaka pa i badet. Hajde dalje. je dalje zapisuj tamo. I, e, ovaj hadis je dokaz protiv novotara i brutka sablja koja sjeća njihove konce. A nijekom slučaju nije argument za njih. od njih da citiraju sav hadis. Ako imaju znanja, neka nam ga iznesu. Ashab Ansarija nije uradio ništa iz svoje glave kao što rade notari, nego se odazvao naredbi poslanika. Prema tome, kad i oni se odazovu poslaniku, ehlan na sehlan, nije novotarija. كذلك يستحق أن يأخذ أجره وأجور من تبعه لأنه كان أول من Je da pokupi nagrade, nagradu svoju i nagradu onih koji ga u tome budu pratili, jer je sve pretekao u tom šajru i podstakao druge na njega. Jer lijepi sunnet obuhvata sljedeće. Pod jedan slučaj spomenut u hadisu. On je izvršavanje sunneta i uzrokovanje tog postupka kod drugih. Dva, činjenje napuštenog sunneta što se može nazvati oživljavanjem sunneta. Kao što čine muđahidi i daje u ovom vremenu. Nisu muđahidi danas u Bosni čudni, jer oživljavaju sunet koji je međunarodom nestao i međunarodom to izgleda kao šta? Novotarija. Nisu kršćani lijepo naučili da je islam ono sve tamo. Odgoličavanje, muziciranje, plesanje, namigivanje, mubarešlisanje prilikom svakog čaferskog praznika, odobravanje svega što čafer probura, a dok stane još tome, ohoho. U Sarajevu, u Lema, je okarakterisala svatanja, knjigu svatanja haramom kao svinjetina. Kao da je haram, ne smije se dohvatati kao svinjetina. A'uzu billah, a'uzu billah. Knjige poput hiljadu jedne noći, novotarske, filozofske knjige sociologije u islamu. <laughs> To se naziva knjigom knjiga. To nazivaju knjigom knjiga. Činjenje dijela koje je sredstvo za činjenje propisanog dijela. Kao što je pisanje sahih kitaba, pravljenje škola u kojima će se učiti Kur'an, Sunnet, šarijat, fik, طبعا الكتب الإسلامية tako dalje. يذكر براءة يشكر هل ينفع يكون هذا دليل لمن يفعل البدع يا إخوة؟ Je li dozvolo onima koji čine novotariju, koji govore hu hu, je li, ovo, je li ovo za njega dokaz da će imati nagradu za hu hu i za sve koji govore hu hu? Ha? Pitanje mezheba u islamu. Pitanje mezheba u islamu. Prvo pitanje. Znači mezheb i koji nam je mezheb naređeno slijediti. Drugo pitanje. Koliko je mezheba i koji je najbolji? Tri. Koji je mezheb ili koji je mezheb bio mezheb ashaba i poslanika i ashaba. Koji je to mezheb poslanika i ashaba? Jesu li prvaci mezheba naredili da, da se slijede mezhebi njihovi? I šta je sa onima koji ne slijede mezhebi? žedidov stav prema onome ko umre bez mezheba i kako će odgovoriti u kaburu kad budu upitani koji je mezheb koji umru bez mezheba i šta će odgovoriti u kaburu kad budu pitanje o mezhebu šta će reći ko je Ebu Hanifa koji vam je poslan ili ko je onaj čovjek što vam je poslan pitanje koji su razlozi razmimo ilaženja među mezhebima među učenjacija mezheba na ovo pitanje kakve su razlike između sledbenika mezheba i sledbenika zabludjeli sekti. Šta treba činiti onaj ko slijedi određeni mezem, pa upozna ispravan sunnet, koji traži nešto druga, drugo mimo mezheba, mimo odluke mezheba. Okay. E, Paša, pitanjima razmislite dobro, prije nego vam damo odgovor. Sa'alna, sa'alna. Sahamu Allah. طبعا عارف فيكم مذاهبكم مختلفة منهم من مذهبكم حنفي منهم المذهب البوسلوي منهم المذهب الألباني منهم من هو نقشبندي عايزكم الذي؟ الأمريكاني ها؟ <laughs> آه. مصراني نسأل الله أن يستغفر Sad ćete još jedan, jedan, jedno pitanje. Je li dozvoljeno ljude vezivati za mezheb ili nareživati im mezheb ili pokornost mezhebu je li dozvoljeno ljude primoravati na pokornost mezhebu pravcu je kao što smo jučer strahovali da neće sa izumiranjem starih deda koji su jedino u islamu nestati islama jer generacije ne uzimaju vjeru, nego uzimaju kufr, komunizam. Tako danas se radujemo umiranju starih generacija, jer su one generacije komunističke i kako koja generacija dolazi, udahnjuje se u nju islam, a nestaje ovih konzervativni na svom džehlu konzervativni, tako da dolaze bolja vremena. I danas ima momaka koji će sutra biti efendije, ali već su ukoračili u medresu sa ih hlasom i sumnetom. Zahid Efendi ima svoje dva sina, koja će biti nove Efendije sutrašnje i koji vjeri pristupaju ispravno. Tako isto ja u Magreju znam dva momka, bili su u Tešanskim muđahidima, sad su u Sarajevu, sunije, maša Allah. I, i inače, gdje god otišli, oni koji se vrate iz Saudije, znaju akidu, znaju, znaju sunnet. Maša Allah, u Egiptu dole višine ima, ne studira niko, ono, ono šarizam i, i, i, i i grečku filozofiju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dileme oko mezheba. Koje je bilo prvo pitanje? Ta znači mezheb? Ko će nam odgovoriti? Ima nešto mezheb. To znači mezebi koji mezeb nam je dužno slijediti. Ko je tvoj mezeb? Ja šem se dini. Maša Allah. Zašto? Zašto? Kad se ti dogovorio se Buhanifom? Zašto? slijediš njegove fetve. Pazi, ona mora znat dobro hanefijski. Šta znači medheb? Da li mi u vjeri treba da slijedimo saznanje? Ili ovako slijepo? Ja slijedim ovo, a nema pojma šta je. Aha, pa šta je mezheb? Šta znači ovaj zemlji Aha. Jeste li čuli za mezheb, za riječ mezheb? Koji je tvoj mezheb, brad? Ha? Ja pitao ovaj, brad. Koje mezhebu pripadaš? Jeste vidio ovaj prst? Koje mezhebu pripadaš? Ne znaš? Aha. Ti si onda dobar plijen za subotare. Nisi još nigdje, mogu te uvesti. Nisi još nigdje, moj brat. Da, predijelje se. Škola je ili pravac. pravac jel, ektivu, jel, među nije. Put ili pravac kojim je jedan mučtehid išao analizirajući fikske odredbe na osnovu fikske izvora. Pišite ako Bog da. Mezheb je pravac kojim je išao مذهب معناها ما ذهب اليه إيه؟ يعني كلمه جاي منين يعني. ان شاء الله سليديو كوي ايشو jedan od imama muđtehida. ابو حنيفه mezheb slijedio Ebu Hanifa? Mislim, <laughs> الله أكبر كل مذهب سليديو أبو حنيفة طب أنا لحظة حني هاتير هاتير كل مذهب ضرب فندي كل مذهب سليديو أبو حنيفة كل مذهب سليديو كل مذهب Koje je znači puta višo? الله بعد كده ما هو المذهب الذي أمرنا باتباعه؟ السؤال ده كيف نجاوب عليه؟ وبأدلة فهم هذا أول كون يسليدي ولا يدا إمام مجتهد اللي كون يعيشه يديو كون يعيشه كان kažemo koje je mezheba bio, recimo Ebu Hanife, Imam Hanbel. Ovo je jako bitno. Jer reći da je slijedio Hanefijski mezheb znači da je pred njim već bilo mezheb i on išao njime, jel? Je bio pred njim Hanefijski mezheb? Šta je bilo pred njim? Kitab i sunnet. I jedan sam rekao ljudi, evo ja sam učitelj, ja sam imam, ja ću vam rješavati ime slijedite. Ja rekao to. Nije. Jesu li ljudi prije Ebu Hanife bili u zabudi? يسر إيه، قال له في اي وقت موجوده محاديث قال له تعرف هو يقصد يعني انه كان موجود ضلال مثل الهدى يعني موجود حتى الضلال كان بعد الصحابه ايه كيف؟ كم عليه السلام يلبيو إيه. بريني Kako su oni onda mogli bez nefiskog mezeba razumjeti islam? Tamam. Jeste razumeli znači šta znači ovaj put kojim je išao jedan od od muštehida, imama muštehida. Pitanje i koji nam je mezheb naređeno slijediti. Koji nam je mezheb naređeno slijediti. Neder nek nam kaže neko koji mezheb i dokaz. Kad kajete da ne fizi, dajte nam dokaz što je, naređe, što je nam obavezno slijediti. في المذهب الأمنا باتباعه اسأل أدري هنا قرينا يا مذهب أنا يجرى السيد قاية في في في قصدي هاي ريت قرينا يا مذهب أنا يجرى السيد شك بمش اتباعي غير بات إيه. كوي مذهب أنا يجرى السيد كان نقول لك مذهب شتاي شتاي دوكر شتاي تلك وعلى تيسكي مذهب يلا E daje nam sad dokaz da nam je neko naredio slijed Hanefijski mezheb. Daje nam dokaz da nam je neko naredio slijed Hanefijski mezheb. Bilo je Buhanifa, bilo njegovi učenici. Znaš ti šta je dokaz? Dokaz je oslonac u izborima. Oslonac u izborima. Koji mezheb nam je naređeno slijediti? Dokaz. Evo vidiš, isto mi si rekao, ali kako ćemo se složiti kad imamo dokaza? Jer ako ti rekeš Kur'an, se naši će reći, Roman, o, ova dokaza se odvoji. Dobro, braćo, a kad ovo se pitanje postavi, onda kratko i jasno, ono je pogotovo ko pozna arapski jezik, šta nam je dužno slijediti? Aleikum bi sunneti i sunneti hulak. إيه، عليكم بمذهب فلاني عليكم بعالم فلاني عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم دور نوستامي سليدتي سنة موي سنة خلفاء الراشدين سستين شيء تهدو على دور سليدتي قرآن سنة نيقو عليه الصلاة والسلام قرآن سنة خلفاء الراشدين عليه الصلاة والسلام سنة تاكو دالي يلا ناس نوال نيه براشو Ovo ste trebali vi pročitati, ali morat ćemo mi, bojimo se da, da vam ništa nije jasno. Pa ćemo tako potrošiti sav čas na odgovaranju samo na jedan, na jedno pitanje. A to je šta je mesev i koji su mesev dužni slijediti. Vi ste, otvorite 18. stranicu. Mezhebi. Ajet, mi se ne sviđa kako je prevedeno, ovo je uzeto vjerojatno, možda uzeto iz, iz onog mlivinog prevoda. Ono to znači da znači, ne dajte prednost, ne pretpostavljajte nikoga, Allahu i njegovu poslaniku. Ja je ljudi la tu kaddimu bejne jeda ilaha u rasulih. Ne prolazite pored Boga. Ajde je rečeno pred, misli se u odlukama, a pored, subhanallah. O vjernici ne prolazite pored Boga. To ovdje. da tu kaddimu bejne jeda ilaha, pred Allaha. Napišite ovdje, ne pretpostavljajte ili ne pretičte Allaha i njegova poslanika. Ja mislim da je kod Kukuta drugšije prevedeno. Aha. Vidimo. Aha. E, ovo je njegova, jeste. Ovo vidite, nužite se ni našto. E, ovo je donijelo značenje, mada i ovo mora se bolje prevesti, ali ovo već je donijelo pravo značenje. Ne odlučujte se ni našto. To je to, ne pretpostavljajte nikoga Allahu i poslaniku. Ne potešte Allaha i poslanika. O ulici ne prepoznajte nikoga Allahu i njegovu poslaniku, misli se odlukama i bojte se Allaha, zaista on sve čuje i sve zna. Koji je, mezheb, koji je to mezheb koji nam Allah lišano naređuje da ga slijedimo? Allah lišano naređuje slijeđenje Kur'ana i sunneta. Koji je mezheb najbolji između četiri odgovor je nisu samo četiri mezheba, nego 53, računajući jel mučtehide koji su bili mez, e, mučtehidi priznati i imali sledenike. I sve su u pravu, ovdje pod mezheb ne, ne smatramo jel, sekte kao mu je tezile šije i ostale koji su akiri se podvojili nego koji su slijedili Kur'an su Sunnet, ali različito e, donosili odluke. Razlika kod mezheba je u vrijedovanju hadisa, kod nekog je hadis nepouzdan i ne uzima njega u nađenju rješenja fikskih kao dokaz. Može se misliti da je hadis dopro do nekog imama, ali nije do drugoga, pa ga ovaj nije ni mogao uzeti kao dokaz. Šta o tome kažu, znači šta o mezebima i tretiranju mezeba kažu velikani mezeba. Pratite ovo dobro. Ebu Hanife kaže, kad čujete za ispravan hadis, to je moj mezheb. Drugo, nije dopušteno nikome, kaže Ebu Hanife, da uzima naša rješenja ako ne zna zbog čega smo ih uzeli, znači šta je osnova, osnova je izvor i dokaz, zbog čega smo tako rekli. Tri, haram je onome ko donosi fetvu po mom mezhebu, a ne zna moje dokaze. Da je kaže, mi smo ljudi, danas reknemo jedno, sutra od toga odstupimo. Ovo je kazao kada je njegov učenik Jusuf. uh, pisao sve što on kaže, kaže, o Ebu Jakube, zašto to, mi smo ljudi, danas kažemo jedno, sutra od toga ostupimo, zamjenimo ga drugim mišljenjem. Da se znanje stalno stiče, o kako kule zdi ilmen, ali im, kada bi mi tumačili, kada bi se mi držali onoga što smo prvi put, kako smo prvi put shvatali vjeru, Allahu al musta'an, a kad god nađemo novu istinu u vjeri, uvažimo je, tako su i muđtehidi, niko od njih nije savršenim i kompletiranim znanjem rođen. Pred, kada se nađete sa mojim rješenjem, a odstupa od Kur'ana i sunneta, ostavljaj, ostavljajte ga. بارودتي بيدي ولجابتي كفني بارودتي بيدي ولجابتي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن فعقيدتي أقوى أبقى على الزمن حصني إذا عطفت بي موجة الفتن حصني إذا عطفت بي موجة الفتن والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني شان فانتظري فجري ولا تهني شانك فانتظري فجري ولا تهني فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين أو خيمة نتجات من ريح كانوني أو خيمة نتجات من ريح كانوني فأظل أمطرهم همم البراكين لا ظل أمطرهم همم البراكين